Зошто сомнеш? Носи наслов ова четврта глава. Зошто Петр се посомнева? Тргнал како мало дете со, со детска доверба, онаква доверба како што треба да имаме ние, како, кон татко, кон нашиот Отец Небесен, тргнал и зачекорил по водата. Видовме минатиот пат, кога го видел бранот, се исплашил. Но покрај тоа што се исплашил има еден друг момент кој што го најавив минатата сабота, <clears throat> токму сега вечерва за тоа ќе стане збор. <clears throat> што му се случува на Петар? На Петар му се случило нешто наишло на него искушение кое што наидува на секој, на секого кој што ќе оствари некаков си успех. Поготово е во станал збореве за нас како верници во Господовото дело, во ете совладување на некоја маа слабост наша, победа на некој искушение или било што, може да се јави искушение нешто слично како на Петар. А еве, со зборовите на писателот. Гледаш, Петре, ти сега правиш нешто многу битно, нешто невозможно. Замисли, одиш по вода, тоа е нешто што никому никој не му успеало. И наистина ова е искушение. Замислете си сега, еве, да тргнете и додите да по вода. Како би се чувствувале? Петар бил задоволен со самиот себе. Тоа е големиот проблем. Тоа е големиот проблем што дали во помала, дали во поголема мера може да, да, да го има секој од нас. Имаме овде многу успешни проповедници и верници во црквата го доживуваат истото. За жал, понекојаш и самата црква ги доведува даровите на поединецот во ситуација да западнат во едно вакво искушение. Дори самата црква. Свесно или несвесно. Пример. Ти си најуспешниот евангелски работник во нашата област за оваа година. Заем, тоа не е нешто. Навистина сме срекни што го имаме тој и тој проповедник во нашата средина денес, каде го И води, вели, водичот на богослужението продолжува да го фали, да го фали, да го фали проповедникот, како да стои некој кој што е поголем и од апостол Павле пред нас. Некој детенце тамо што ви под зрке, може да, да видите што е работата мало дете, дали сака некој да влезе или... Вие највеќе дадовте за изградбата на молитвениот дом, не е лошо. А потоа она нашето јас доаѓа до израз. Видели како луѓето внимателно ја слушаат твојата проповед, а не она на братот тој и тој. Оваа област е многу битна во нашата унија. Направив добро што се сложив да бидам неизен председател. Значи има повеќе примери пример овде. Мислам дека мојот соло настап беше најуспешен во денешната програма. Значи, Петар дозвел ова чувство на само задовол, задоволност да го исполни неговото срце. И ова природно го води уште подалеко, да почне да се сомнева. <clears throat> Не само тоа, туку да се запраша каков печаток сега тој остава врз своите другари, да кажем. Се врти да погледне да виде како тие да видит како тие реагираат. И со тоа го отргна погледот, го отрга погледот од Исус. А кажавме и натиот пат. Како и нашите физички очи, така и нашите духовни очи не може да гледаат исто време во да се фокусираат на две нешта. Ќе гледате во едното, а ќе го отргнете погледот од тоа другото или спротивно, че не можете и во двете места да гледате. Два цитати. Поради својата самозадоволност, самодоволност, мнози напаѓаат како лесни жртви на сатански измови. Оние кои што се надеваат на себе, биваат лесно поразени. Тие се најлесен плен за непријателот. Оние кои што се надеваат на себе. Ако Петар се надеваше на себе, односно во моментот кога почна да се надева на себе, почна да тоне. Нема веќе чудо туку. Еве, тоа е таа реалноста. Водата не може да не држи на површината. Но Бог може. Ако ние имаме и најмала вера, може чудото да се случи. Еден збор, кој, друг цитат, еден збор кој што се возвишува себе си, може да ја повлече светлината на Божето одобрување. Значи, само со еден збор ако се возвишувате самите себе си, со тоа можете да дозволите, да возможите да светлината се повлече. Да се повлече Божито одобрување од вас. Зато што знаеме дека се од таму почнало, од возвишувањето, од само бендисаноста на Луцифер. Любомората негова зависта. Значи, зборувам овде за сомневање кое што настапува затоа што својот поглед го светуваме од Исуса, а зашто се случува тоа? Затоа што погледот го светуваме кон самите себе. И следува потоа сомнеш. Место вера, сомнеш, сјавате минатиот пат, кажавме. Значи, еве, еден хемиски процес, да кажеме, не е пробета и ставаме вера, ставаме сомнеш. Ти еден, еден, еден со друг не се поднесуваат. Или верата го совладува сомнежот или најчесто и многу почесто сомнежот ја јаде верата. Не знаеме во тие мегови која Петар значи, го направил сето тоа, Елен Вајт јасно кажува дека се свртал, да ја види реакцијата на, на другите ученици. Не знаеме каква мисла може му, му, му пролетала точно, не знаеме што точно. е што и да е, сатаната е тој кој што постојано се труди да вовлече сомнеш. Тој знае многу добро, знае дека верата е таа кој што највеки не е потребна и може да не одржи, затоа е тука да ја подкопа нашата вера, да се посомнеаме во Бога. И тоа може да го прави на многу различни начини. Во Петровиот случај, сомнежот го освојува неговиот ум и ја истиснува комплетно верата, и затоа почнува да тоне. Кога почнал да тоне, помеѓу него Исуса постоело одредено расстојание, но сепак Исус веднаш одговорил на повикот. Го фаќа Петар, Петра и му вели во Мате 14.31 Маловерен, зошто се посомнева? Се интересен овој момент. Значи, Исус го говорува Петра зато што се посомневал, а не зато што верата му била мала. И со мала вера можете да направите многу, односто Господ да направи со вас туку сомнежот е проблем, кој што ја нагризува верата. Исус вели, никогаш не замерува на верата, колку и да таа мала. Тој предупредува на незијата маленкост, само за да ја открие причината за појавување на сомнежот. Ши значи, тој е рекол маловерен, тоа за да ја открие причината за сомнежот кај значи, Петар. не му замерува за малата вера. Зато што друго место вели дека ако имаш Вера и како семе си напало. Толку мала, можеш и планина да прекрстуваш. На крајот на Христот и самата вера е дар од Бога. И како и со секој дар, ние одлучуваме дали ќе ја прифатиме, дали не. <clears throat> Еве еден цитат друг од знаци на времето. Бидејќи телесното срце е во непријателство со Бога, потребен е поголем напор да се верува, отколку да се посомнева во речите на Всевишниот. Значи, поради нашата грешна природа, повеќе напор ни треба за да поверуваме, отколку да се посомнева. Сомневањето може многу лесно да дојде. А самиот Сатана се спротиставува на сето она што би можело да ја зајакне верата. Чи значи, имаме голема борба овде за секоја душа. И тука го доаѓаме повторно кај апостол Јаков, и овој стих го поминавме, тоа беше Јаков 1.6, ки се сетите, кога Јаков пишува за христијаниот на кој што му е потребна мудрост да бара од Бога, но како да бара? Значи стихот вели во Јаков 1.6, но да моли со вера без никакво сомнение, зашто оној кој се сомнева е сличен на морскиот бран, кога ветрот го издига и го теа нестабилен, непостојан, деке верува, деке се сомнева. Очигледно е, како што кажа Јаков, дека, бил, дека, дека било сомнежо да ја уништил верата, било верата да исчезнува факти дека сомнежо делува на личност, на верата. Сега потребно е нешто да се додаде во таа епробијата, кај што се верата и сомнажат, ќе видиме подосно. Секој сака да има вера, меѓутоа, како што кажам, ако сакаме, наистина Господ ќе ни даде. Тоа е дар. Верата е дар. Мала, голема, не е битно. Но Дали постои услов за да се прими на некој начин верата? Да, дар е. Господ ни ја дарува. Но, како вели Римјаните 10.17, верата доаѓа од слушањето, а слушањето од Христовото Слово. И значи, како се храниме, како, го, како ја храниме верата, а го, а го, да кажеме, го изгладнуваме сомнежот? Па читајки ја Библијата, слушајки проповеди, значи, дружики се со Христа, со Неговото Слово, така ја јакнеме верата. И овде Павле не мисли дека е доволно само да се слушне Евангелието, што денеска имавме и добра а, тема за Јаков. Не само да се слушне. Исаја 55.3 вели, послушајте ме и душата ки ви живее. Дори самиот израз да слушаш. Сетите се на некој момент кога мајка ви или ви, кога не сте били послушни, така слушаш ли ти? Ме слушаш ли ти мене? Што сака да кажа тоа?“ Не дека немаш уши па не слушаш. Не си послушен. И ете зошто немаат мнозина вера, затоа што тие не одговараат на соодветен начин на Словото. На она што Словото го кажува, ка имавме убава поука. Не треба само да бидеме слушатели, туку и извршители на Слово. Ви сега слушаме проповед, читаме, проучуваме дома, <clears throat> но што оди? Тоа ни е како, ете, убава песна, како што читавме во Езекија, Езекијал, но од тука па натаму. Ништо, како да не сме слушнале. Се гледаме во огледало и се заминуваме. Е што е тоа што треба да додадеме во епроветата овде, вели? За да се одлучи дали ќе бидеме на страната на сомнежот или на верата. Што мислиш што е? Нашата волја. Тоа е катализаторот, да кажем. Нашата волја. Ние одлучуваме да го послушаме Бога и да веруваме на оно што тој или не. Не може Господ со сила нас да не тера, значи. Ние одлучуваме да го послушаме Бога и следниот ден, и следниот ден, и така нашата вера расте. Се секавате како, како кажавме на, во некој од предходните теми, која беше првата или втората. Вера и послушност нема разлика дури во мексиканскиот тамо речник, не постои, не постојат два изрази за вера и послушност. Тоа е едното исто. Ако веруваш, ќе беш послушен. Ако си послушен, значи имаш вера. Ако тоа не го сакаме, семето на верата слабе е и умира. А ако сакаме, ако ја избереме верата во Бога, исполнувајќи значи тие услови, ќе имаме вера. Верата преку послушноста станува совршена ова е од одбрани пораки волумен 1. Цитат. Или е уште еден од библискиот коментар. Верата треба да биде во вашиот говор, во вашиот живот, во вашите дела, за да може да расте. Така вежбајќи ја живата вера ќе израснете во силни луѓе и жени во Христа Исуса. Че значи, нема сомневање, во нашиот говор треба секојаш да бидеме оптимисти, секојаш да се задржуваме на оние ветувања Божије. Оние кои што зборуваат за својата вера и ја негуваат верата, ќе имаат вера. Оние кои што сакаат и изразуваат сомневање, ќе имаат сомневање. Е сега, дру, а, Петровиот сомнеш бил едноставен, кажавме. Меѓутоа има еден друг многу по, малко посложен сомнеш, кој што самите си го подхрануваме, и тоа е поради повторно морална причина. Како што вчера имавме така мала дискусија за време на почетокот на саботата со мислам дека беше со, со Душанка, пријателката од Кочани. А, да, беше околу тоа, дека треба да бидеме поактивни, да, точно, меѓутоа, што да правиме, со сила ли можеме ние да донесеме некого? Секој има своја слободна волја. Меѓутоа, главната причина што луѓето не одговараат позитивно на Евангелието е која? Пак морална причина. Затоа што не сакаат да ги остават своите греови. Сакаат да си живеат онака што си живееле. Убаво име, сладко им. Е, некои, за да го прикријат својот греф, Тие се сомневаат, ви можете да им изнесете не знам какви докази, и тоа тие ќе покажат да сомнеш. Само, само како, значи, како да кажам, начин само за да се ги прикријат гревовите. Дори цели доктрини држат, цели правци зазеле, членови се на верски заедници, од кај што нема да мрднат, само тие причини. Ако, читате, ако читате книгата на Милош и зашто мношто верски заедници, тој многу добро након психолошки навлегува длабоко и вели различни греови, различни верски заедници, <laughs> различни системи на, на прикривање на греовите, различни верски заедници. Па имате, бирете си таму, може тоа, таму може воа, таму може, таму не може и така на таму така таму. Сакате свинско да јадете, па отидете кај јеховините сведоци пример. банален пример, многу банален пример, тоа знаеш што, сакам да кажам. Мнозина ги доведуваат во прашање Библијата и духот на пророќството, а тоа е модерно во наше време посебно, духот на пророќството, подхранувајќи си го на тој начин своето неверство, кога нивниот став ќе покаже слабост пред доказот или пред така вели Господ. На ваков начин, јакнејќи го своето сомневање, тие си имаат некоја врста, некој вид на изговор за своите гревови. Застрашувачки е фактот дека неверството, колко и да е мало или слабо на почетокот, расте и станува како гранит, денеска зборувавме за гранитот, во текот на темните ноки на размислување. На крајот, тоа се претвора во силна тврдина која што ги заробува и ги држи во своите замислени зандани оние кои што ја и ја градат таа своја тврдина. Со текот на времето тие ќе сватат дека нема излез. Затворниците не можат надвор ако сакаат и не би сакале надвор ако би можеле. Или овде писателот. И токму таа таа втора страшна опасност која што сомнежот може да се одржи во себе. И дури сомнежот може да порасне и да отиде до таму да стане еден вид на болест. Спрема тоа колку му се дозволува да делува и колку значи, на сомнежот и колку важни ставови зависат од него. Тоа го гледаме во случајот со евреите во Христово време, со старешините, со свештенството. Класичен значи, пример се фарисеите со нивните ставови спрема Исуса. Еведен цитат. Секој искрен еврин преку совеста бил осведочен дека Исус Христос бил Божи син. Секој искрен еврин. Но срцето во својата гордост и амбиции не сакало да се предаде. И почнале да бараат причини за сомнеш. Во желба да ги докажат причините за своето отфрлење на Христа. И тога станале робови, заробеници на својот собствен сомнеш во еден исто цитат од Копнежот на вековите, стои запишено. Со луѓето од Назарет продолжило да владее неверството што го негувале порано. Тоа исто така владеело над Синедронот и над народот. За свештениците и за народот првото одбивање на силата на Светиот Дух било почеток на крајот. За да докажат дека нивното прво одбивање било исправно, продолжиле дребничево да ги осудуваат Христовите зборови. Неверојатно денеска имате луѓе кои што имаат некој свој став и еднаш го зазеле тој став и потоа едноставно од својата гордост не, нема да мрднат од тој став и сега ќе ви може да им да илјада меѓу тоа не. Тие ќе покажат едноставно сомнеж во тоа, дори може да речете и па не е тоа Бога. Тој дел од Библијата не е инспириран, некој може да каже, не е вдахновен. Тоа некој си го додал, или 300 изговори кои што немаат врска. Каде застанат? За да докажат дека нивното прво одбивање било исправно, продолжиле дребничево да ги осудуваат Христовите зборови. Нивното отфрлање на духот достигнало свој врв на Голгоскиот крст, во уништувањето на нивниот град и во расајувањето на народот на сите четири страни на светот. Навистина, какво проклетство доживеале евреите, еве, од, од кој причина? Докаде може да отиде ова? Значи, сомнежот само како средство и начин да се прикријат гревовите. Е, Кајафа, што да кажеме за Кајафа? Во копнеш на вековите стои, додека го наблюдувал затвореникот, Кајафа му се восхитувал на неговото благородно и достоинствено држање. Го проникнало осведочување дека овој човек навистина бил сличен на Бога. Осведочен бил и Кајафа. Меѓутоа, правосвещеникот го отфрлил тоа осведочување и се вратил да се сокрие во своето утврдено сомневање и неверство. Заслепен со тоа го праќа Божиот син во смрт. И ово сега морам да го, онака да го прочитам како што е многу го срочено. Исто како и Кајафа, и евреите, мнозина кои што повеќе одат по сомнежот, отколку за пробудување на совеста за собствената вина, ревно се трудат да ги сочуваат зидовите на своето неверство наспроти гласот на совеста. Овие зидови се толку битни за стаот кој што тие луѓе го завземаат, кој што толку многу го држат до својата гордост, својот углед, својот животен стил, својата религиска филозофија, што не би можеле да се откажат од сето тоа. Нема шанси да мрднат. Па така, дури кога некој би станал и од мртвите, за да докаже дека нивните сомнежи не се основани, тие понатаму не би верували. Страшна работа. <clears throat> И наистина денеска во црквата се повеќе и повеќе постои еден отпор и неверување и отфрлање на духот на прошлите. Без кое што ние не би биле поразлични од сите останати. И еве го е оној познат цитат на Елен Вајт од четвртото сведоштво, страна 211, мислам, да, оригинална е тоа страна. Слушнете го. Неколку пати може би сме го парафризирали и јас и Јани, но слушнете го. Планот на сатаната е да ја ослабне верата на Божиот народ во сведоштвото. Тоа е во неговите планови. Потоа, откако ќе ја ослабна значи, верата во сведоштвата, ќе настапи неверство во важните точки на нашата вера сомност. Во столбовите на нашите позиции, потоа сомност во Светото Писмо и најпосле пат и неизбежна пропаст. Чекор по чекор во пропаст. Кога луѓето се сомневаат во сведоштата во кои што некојаш верувале, сатаната знае дека тие нема да запрат само на тоа, затоа ги изголемува своите напори, се доека не ги наведе на отворена побуна која што станува неизлечива и се завршува со пропаст. Значи, како може, како разјадува сомнежот? Место да се храниме, да ја храниме верата, да се држиме за Божјата реч, ете, од друга страна, каква штета може човек да се направи, ете, поради омилен греф, поради било што некој негов став или било што, не попуштајки, тврдоглаво држајки се на, на тој став може да заврши во пропаст. И на вистина, може да се сретне, денеска имате дебати на различни теми, во поглед на тоа што рекла Елен Вајд по таа тема, па некој друг вади други цитати, па еве, као изгледа дека се спротивни. тоа, па зарем не е исто и со Библијата. Често пати во Библијата може да најдете навидом противречни стихови. Но тоа е само повик да уште подлабоко проучувате и ги најдете сите места ако некој ше потребно и сите места во Библијата и Дух на проштото, кај што се зборува на таа тема, и да седнете и со помош на Духот Свети да сето тоа, значи, си, ви се прикаже во онаа вистинска светлина. Така и со Елен Вајт, и со незините списи, но никојаш не си противречи ни Елен Вајт, не е за водел истиот дух, светиот дух, како и сите оние писатели на Библијата. И на крајот и завршиме со еден, една изрека на Некој си Ребок, Д е Ребок, не знам, не е спомнато што е и кој е, меѓутоа убав му го изјава, кажал, верувајте им на неговите пророци. А, тоа е во неговата книга, верувајте им на неговите пророци. Укажал следново. Открив дека совршено се слагам со повеќето на примени совети, но како и мнози на други, во искушение сум да ги презрам и да ги отфрлам само оние сведоштва кои што ги осудуваат моите наомилени греови, кои се судруваат со моите однапред поставени теолошки ставови и ја загрозуваат мојата само допадливост. И ја не верувам дека има некој кој што нема да се сложи со ова. И дека може би него почувствувал, го искусил на самиот себе. Значи, а, мислам дека и Мар, Марк Твен кажал нешто слично, во, ке се обидам да го парафразирам. Тој кажал нешто вакво, значи, Јас не се плашам од оние стихови што ми се јасни, што не ми се јасни во Библијата, туку напротив се плашам од, највеќе од оние што ми се јасни. <laughs> Го кажуваат, малта не е истото тоа. Значи, значи пазде, благослов е а, да слушнете нешто што ќе ве погоди, и што ќе ве осведочи за некоја ваша слабост или тоа е благост. Права катастрофа е да влезете во црква и да слушате бабини приказни или не знам што, кај што воопшто ништо нема да ве, да ве допре. На крајот на Криштата знаеме дека Духот Свети е оној кој што меѓу другото има работа да не осведочи за правда, греф и суд. Ако ги, ги немате тие елементи, тоа еш треба да се постават прашање дали присуството на Духот Свети воопшто е, е тука. А Господ е тука да ни даде сила, ние сме слаби, немокни, тоа го гледаме и преку примерот на Петар, еве колку е човечката моќ. Одел по вода и оденеш само еден мал миг на неверие, на сомнеж, на само а, задоволност, почнал да тоне. Нашата сила е во Господа. Ние сме слаби, но Тој има разбирање за секој наш греф, за секој наша слабост. Само треба да му се предадеме целосно, искрено да се покаеме. Тој е тука да ни прости и да не засили, да даде сила и нови сили во битка со секој искушение и слабост. Треба да веруваме, треба да имаме целосна доверба. Тој е оној кој што ги бие битките, тој е оној кој што победил, мислам на Исус Христос. Тој може и да не разбере како што читавме, тој е наш првосвещеник кој што бил искушан во се и не паднал Ако можеме од некого да научиме, ако можеме од некого да обараме помош, подкрепа тоа е наистина од Него. Нека му е слава Нему. Амин.